Ogoita behatzi urte kartzelan direla Euskal Preso horiek orain arte, pausatu dituzten baldintzapeko askatasun galderak ez dira onartu John zat Bost izan dira, Sisto Garamburu eta Jakes Esnalentzat bi bakoitzak. Ama bost eta emezortzi urteko segurtasun zigorrak beteak dituzte aspalditik, bagoazek prokuradorea eta parketearen jahira asalatu ditu, ala ere, jakes esnal, Sisto Garamuru eta Jon pagotek segitzen dute haien askatasuna eskatzen, Emili Marten. Gaur egun hiru presoiak berriz eskaerak egiten dituzte, e, eh, eh, balintzapeko askatasunuk eskaerak egiten dituzte. Donc, espero dugu datozen asteetan, hilabetetan gauzak mugituko dizela. Ez dute ateratzeko datarik, eh, pertsona horiek. Frantzian biztiosurako zigorra eksistitzen da gaur egun, bada preso bat behoa gehieta sortzi urte preso dela. Beraz, eh, joan jakes eta Istor ateratzeko uh, eh, burrukatu beharko dugu et, eta bagoa sortan lan eginen du datu zen uh, aste hilabeteetan. Azken aste askatzeak eta lan emezan eta monde marzaneko urbiltzeak jakinarazi ditu etxeratek, baina gauzak poliki egidoazte bagoa zen iduriko. Begaur egun arte, eh, etxeratek publiko eman ditu zazpi, preso urbiluak izan dira, jakinda diadanik preso batzuk bazirela lan almezanen ez monde marzanen, beraz zazpi azken uh, aste hauetan. Baina, eh, segur dena gauzak ez dela askifite joaitena, guk eskatzen duguna da presu guziak ia urbilduak izaita, oinu istripu bat izan da joan den astelean, eta hori ez da onar gaji. Eta istripu hori e, saiesten altzen, argitak argbi presu guziak ia urbilduak balin baziren. Apirilaren amalauean beraz, amak itzordu finkatuak dira doni baina loitzunetik baionarako bidean, goizeko ameketan, eta zuen etxetik urbilean iraganen den elkarretaratzea ezagutzeko, ba goaz.eus gunea begiratu beharko duzue.